agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwege mubandanya gukurikira radiyo isanganiro kaze mu kiganiro agashyitsi uno munsi tugaruka ku migigwa n'imigenzo ijanye n'amahasa mu barundi b'aho hambere dushimikira ku migigwa ijanye no gusohora amahasa muteramanye na Aubin igira neza arongoye umugwi indangakaranga abeza ikiganiro mwagiteguriwe nanje Alain Desire Bukeye neza sangwa ikaze agashyitsi kake umuryango wa se babiri n'umuryango wa rina babiri warakorana ukavugana igihe wateguriye inzoga uwo mugirwa wo gusohora amahasa ukahaba baca babanza bakagira uwo mugibwa wo kugenza amahasa turaza kubabwira ingene wagenda ni ukuvuga muri icyo gihe byagenda gute inzoga zarategurwa ku mpande zose bakavuga n'umunsi bazohura kugira ngo bazinwe baraza rero umunsi bavuganye aho bavugana ni ukuvuga ni mu kiringo c'indwi zibiri zibiri zitatu wifise zibiri zari zitatu utifise naho mugani warenze igihe cy'ukwezi ntiwarenze ukwezi kuko barabona yuko umwana abana bariko barakurira kure y'abavyeyi babo ukwezi umwana bari arononekara haba hariko haragira yuko ko banamuha izina kuko umwana ntibashoka bamuha izina kuko bavuga bati tumwise izina hakiri kare urupfu ruraza rumudutware barinda kuraba ico azovamwo ariyo baravuga ati ukwezi kurakwiye kugira ngo umuntu yisuga aba yarondeye ibyo bintu by'ibinyobwa n'ibiki tuze tugire uwo mugirwa baca bahura bakaza cyarazira yuko uri wabo wase babiri cyangwa wawe ina cyarazira yuko iyo nzoga utangura kwisoma ko naho uba unyotewe gute kiranga ataramara gushyika aho hantu kiranga rero yacaza bagaca batangura bagasoma kuri iyo nzoga ahejeje yacavuga ati ndashimye yacavuga ati nzana inderuzo sebabiri akicara ku nderuzo inababiri nawe akagendera impande y'inderuzo afise umudahara uriko eh, umwishwa uzingiye kuri uwo mudahara cyangwa mwishwa n'ubwoko bw'amababi yari mu mababi y'imana nk'uko hariho ibiti by'imana hariho inyoni z'imana ngo tuzobigaruka ko mu kundi munsi umwiswa cyari icyo giti bamaze gushika bagaca bafata umwanya w'agacerere ko kuyaga n'imana wari uwo mwanya bajyamo bagacerere atavugisha ubundi hmm. bakayaga n'imana n'ubu barabigira ndageherwa cyane ko ako kantu batari ari agahero kumbure eh, imbere y'uko mubandanya nk'abariko baratwumviriza uvuze ngo se babiri na babiri no kuvuga nabo baba babyaye amahasa se babiri ni se w'amaraso hari iyo migirwa bagize inyuma yaho naho hari ikindi cabandanya cyo kubandwa bigeze ngaho rero abantu bakunda kuvuga yuko ama se babiri n'ababiri hari ibindi bindi bintu byinshi cyane byo kubandwa babagirira nk'uko umuriro wo kubandwa usanzwe uba si byinshi cyane baca bagenda inababiri na sebabiri bagaca baca bagenda bagasoma ku, ntango ya kiranga vyerekana ko abarekuriye bagasomana na kiranga mu nkono imwe karagateka gusangira n'intumwa y'imana icyariho cy'Imana mu bantu hama rero baca bavuga yuko kiranga bigeze aho ngo kiranga ngo yacanyika mugabo ivyigwa twarabe cyangwa ibyo twarabye ntiyacanyika kuko yagerageza uburyo bwo gusohoka abantu bakinezerewe kubera yaba ariko aranka nako hava bamubwira ko bugacya bakabaho kandi bakaronka n'icyubahiro nka se na nyina babiri turakigaruka ko ariko iyo migigwa yose iheze turabona mu gusohora n'abandi basanzwe kera baragira ibyo bita kurya urweyo aho abana bagira ibifungurwa byinshi byaje biva mu miryango itandukanye canke uwo muryango watetse ibyo navyo byaraba ku bijanye no gusohora amahasa ku bijanye no gusohora amahasa byaca bifatana no ku kuntu iyo miryango bariko baragendera se babiri na babiri hari ababyitwaza no mu kugira ibintu by'ibikenye bakagira bavuga kubera iby'indazi barantinya ndagira akarengane ubundi se babiri yaronka ibanga ryo kuba umushinga ntayeho gutatura batazi nyina babiri nawe yaronka icyo cubahiro nk'icy'abagore nawe nyene yari umushinga ntawe arazimbwa ntakora ku ntahe baravuga yuko umurengeye ukarengera inababiri agashavura canke hasi arigashavura bakubwira yuko ubuvumitse canke ubuhumanye hanyuma rero umuri ko muraraba urabye iyo migigwa n'imigenzo yakorwa ku bijanye n'amahasa harimo imigenzo n'imigigwa myiza ubwo nta migenzo mibi yoba yari irimo umugenzo ni ukwita yuko ari mubi hagati mu tuzitizo ku bwanjye uku kuntu batandukanye abana ubuye nta bantu bagitandukanya ayo mahasa babaririra hamwe mugabo nubwo baba batandukanya barabonana mu kinyegero kugira babonse mugabo uwo mugigwa niwo novuga yuko arakoze oba igira neza harongoye umugwi ndangakaranga abeza niwe twateramanye kuri mikoro mwari kumwe nanje ara dezihebukeye neza naho ubutaha agashyitsi agashyitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi